Հանրային ռադիոյի եթերում տեխնոաշխարհ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ Անուշ Ապրասյանը։ Թե ինչով առանձնացավ տեխնոշապատն այս անգամ, բացահայտելու ենք քիչ անց։ Մնացեք մեզ հետ։ Արցախյան հանրությունը արդեն ծանոթ է GG ընկերությանը։ Այն հարթակ է, որի միջոցով տեղափոխելն ու տեղափոխվելը դառնում են հեշտ եւ արագ։ Մաչելի սակագների ու ծառայությունների բազմազանության շնորհիվ GG-ն շատերի ամենօրյա վստահելի ընկերն է դարձել։ Ընկերությունը այսօր հստակ քայլեր է ձեռնարկում նոր նախագծերի ուղղությամբ։ Հերթականը GG Race-ը իրագործվեց Արցախում մայիսյան հերոսամարտի 103 եւ GG ընկերության 7-ամյակի կապակցությամբ։ Համագործակցելով TCF եւ Instigate ընկերության հետ նախագծի շրջանակում մայիսի 28-ից 30-ը կազմակերպվեց կոնֆերանս 21-րդ դարի աշխատաշուկայի հնարավորությունները թեմայով։ Պանելային քննարկումներին ներկա էին Արցախում գործող ՏՏ ոլորտի մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Խոսելով ոլորտի հնարավորությունների եւ մարտահրավերների մասին, GG ընկերության տնօրեն Քնարի Գրիգորյանը ընդգծեց մարդկային ֆակտորի կարեւորությունը, որով էլ պայմանավորված է յուրաքանչյուր ընկերության առաջխաղացումը։ Տեխնոլոգիական հեղափոխության եւ ինտերնետի հասանելիության դարաշրջանում աշխարհը դիտարկվում է որպես բաց աշխատաշուկա, որակյալ մասնագետների ներգրավման գործում։ Թումայիս եւ TCF ընկերությունների համահիմնադիր եւ կառավարման խորհրդի անդամ Մարիամ Համբարձումյանը նշեց, որ հնարավորություններ քիչ չեն նաեւ տեղական աշխատաշուկայում, մասնավորապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Որակյալ մասնագետ լինելու համար նա կարևորեց առարկայական մի քանի հմտությունների տիրապետելը ամենակարևորը մեր հմտություններն են։ Օրինակ, քննադատական մտածողությունը, օրինակ անգլերեն դրան ասում են learnability, սովորելու ունակությունը։ Դա շատ կարևոր հատկություն է, որ ցավոք մեզ ոչ մանկապարտեզում, ոչ դպրոցում, ոչ բուհում մեզ սովորել չեն սովորեցնում։ Դա շատ կարևոր է սովորել, սովորել, հասկանալ ինչպես գիտելիք վերցնել, ինչպես հմտություն ձևավորել եւ ուզել դա անել։ Իհարկե նաեւ հավակնոտությունը ես կնշեի, որովհետև շատ կարևոր է հավատալ, որ եթե ինչ որ մեկը ինչ որ բան կարողացել է անել, եթե Elon Musk-ը կարողացել է Mars հրթիռ ցուցնել, ապա դա հնարավոր է անել։ Ու բոլոր սահմանափակումները մեր ուղեղում են։ Լավատեսությունը ու էներգիան, աշխատասիրությունը, այդ բոլոր հատկանիշները մեզ թույլ են տալիս ցանկացած նոր մասնագիտություն սովորել, ընկալել, հասկանալ ոնց կարող ենք կիրառել ու առաջարվել։ Հմտություններ առանձնացրեց նաև Instigate Mobile կազմակերպության ֆինանսական եւ բիզնես գործառույթների ղեկավար Սպարտակ Գյուրեղյանը տասնոտ, որոնց մեջ շատերը հաստատ ունեն այդ ունակությունները սովորելու առաջ գնալու, իրանց մոտ մի քանի կարևոր սկիլ ավելացնելն է կամ ստեղծելն է։ Այդ մոտիվացիան է, հա, մեր ոնց որ հիմնական սկզբունքներից մեկը այն է, որ մոտիվացիան ամբողջովին կարածածքի գիտելիքի բաց, այսինքն այդ մարդը տվյալ դրությամբ գիտելիք չունի ընդհանրապես, բայց ունի շատ մեծ մոտիվացիա աշխատելու, սովորելու։ Ինքը մեր հենց այն մարդն է, որին մենք եկել ենք գտնելու, էլի։ Երկրորդ կարևոր սկիլը այդ նախաձեռնողականությունն է, այսինքն որ ոչ թե ինքը առողջ իրիկում սենց փակվում է միայն իր առօրյա աշխատանքի մեջ, այլ նաև զբաղվում է, փնտրում է, սխալվում է, ու սենց ինքը բաների միջով անցնում։ Եվ երրորդը, որ հիմնականում ինչ որ բայց շատ կարևոր է լինում, այդ անգլերենն է լինում, որովհետև աշխատանքի մեջ սովորելու համար բոլոր նյութերը հիմնականում անգլերենով են, ինչպես նաև բիզնես հաղորդակցության լեզուն է շատ դեպքերում անգլերենով։ Պանելային քննարկումների ներկա էր նաև Արցախի Հանրապետության նորանշանակ պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Անդրադառնալով պետական կառավարման համակարգի եւ մասնավոր հատվածի տարբերություններին, նա նշեց, որ ի տարբերություն մասնավորի զարգացման եւ աճի հնարավորությունները քիչ են պետական սեկտորում։ Պատճառը կառավարման համակարգում արկա թերություններն են, արձանագրեց Արտակ Բեգլարյանը։ Նա նաև խոսեց աշխատաշուկայում ՏՏ ոլորտի ունեցած ազդեցությունից։ Իրականում աշխատաշուկան փոխել է հենց ՏՏ ոլորտը եւ փոխելու է։ Ու հնարավորությունները իմ կարծիքով առաջնահերթ հնարավորությունները ՏՏ ոլորտում են։ Ինչ ոլորտի մասնագետ էլ մենք լինենք, ամենամեծ հնարավորությունները զարգացման ՏՏ հնդություններ ունենալն է։ Դա դե սա ինձ համար առաջնահերթություն է։ Հանրության շրջանում ոլորտի հանդեպ հետաքրքրություն առաջացնելու եւ նոր մասնագետներ ներգրավելու խնդիրը պետության ուշադրության կենտրոնում է։ Արտակ Բեգլարյանի խոսքով նախատեսվում է մասնավոր ընկերությունների հետ մոդելներ մշակել եւ իրազեկման պատշաճ աշխատանքներ տանել, ուղղորդելու եղած պոտենցիալը դեպի ՏՏ ոլորտ։ Այս ուղությամբ գործուն քայլեր են ձեռնարկում Capital Soft Synergy Systems ընկերության Արցախյան մասնաճյուղերը։ Երիտասարդներին ոլորտում ընդգրկելու համար կազմակերպում են անվճար դասընթացներ, Լավագույնները հնարավորություն են ստանում միանալ թիմին։ Խոսելով ոլորտին աջակցելու գործում պետության դերի մասին, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների փոխնախարար Սմբատ Պետրոսյանը կարևորեց Արցախում հերահաղորդակցության եւ կապի զարգացած ցանց ունենալու անհրաժեշտությունը։ Կոնֆերանսի ավարտին GG ընկերության հիմնադիր Խաչատուր Գրիգորյանը հանդես եկավ ելույթով. «Բոլոր խոչընդոտները հաղթահարելի են, երբ կա մեկ միասնական նպատակ» հայրենիքն ավելի ուժեղ դարձնելը, ասաց նա, կարևորելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը երկրի բարգավաճման գործընթացում։ Հավելենք, որ GG Race նախագծի շրջանակում կազմակերպվեց նաև ստարտափ գաղափարների մրցույթ։ Լավագույն ստարտափ գաղափարի հեղինակը կստանա Sevan Startup Summit 2021-ի ուղեգիր, իսկ նախագծի արդյունքում հավաքված հասույթը ուղղվելու է նորաստեղծ Health Fund for Children հիմնադրամին։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորություններին եւ գիտության աշխարհի նորարարություններին տեղեկացեք քիչ անց։ Չինական Xiaomi ընկերությունը ներկայացրել է սմարթֆոնների արագ դիսկավորման համար նախատեսված նոր Hypercharge տեխնոլոգիան։ Ըստ պաշտոնական անոնսի, նորամուծությամբ համալրված սարքն այսուհետ հնարավոր կլինի լիցքավորել հաշված րոպեների ընթացքում, փոխանցում է Rian Ovestin։ Hypercharge տեխնոլոգիան հասանելի է լարային եւ անլար տարբերակներով։ 260 հզորությամբ նորամուծության լարային տարբերակը կարող է 400 միլիամպեր մարտկոցով սմարթֆոնը 100%-ով լիցքավորել 8 րոպեում։ Ինչ վերաբերում է անլար տարբերակին, ապա այս դեպքում տեխնոլոգիայի հզորությունը հասնում է 120 վատի։ Mi 11 Pro սմարթֆոնի վրա կատարված փորձարկման արդյունքում այս տարբերակով լիցքավորելիս սմարթֆոնը 7 րոպեում լիցքավորվել է 50%-ով, իսկ ամբողջական լիցքավորման համար պահանջվել է 15 րոպե։ Ընկերությունը դեռևս չի հայտնալ, թե Hypercharge տեխնոլոգիան երբ կներկայացվի օգտատերերին։ Նշվում է, մշակողները ստիպված են լուծել արագ լիցքավորման ընթացքում սմարթֆոնի գերտակացման խնդիրը, ինչը բացասաբար է անդրադառնում մարդկոցի աշխատանքի վրա։ Tesla էլեկտրական մեքենաների արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունը ակտիվացրել է իր նոր համակարգը, որի նպատակն է մշտադիտարկել վարորդներին։ Tesla-ի սեփականատերերը, որոնք վերջերս ձեռք են բերել մեքենայի Model Y տարբերակը, պատմել են գործառույթի մասին, գրում է Daily Mail-ը։ Մեքենայի սեփականատեր Քևին Սմիթը հայտնել է, որ իր Tesla-ն հագեցած է Pure Vision ինքնակառավարման համակարգով, Սա նշանակում է, որ որոշ գործառույթներ, ինչպիսիք են խլացի զանգը եւ երթևեկելի գոտուց հեռանալու մասին նախազգուշացումը, ժամանակավորապես անջատված են։ Իսկ ինքնակառավարման միացման դեպքում մեքենան ինքնաբերաբար սահմանափակվում է 75 կմ/ժ արագությամբ։ Միևնույն ժամանակ վերջերս ստեղծված Y մոդելը ներառում է տեսախցիկների հիմքի վրա ստեղծված վարորդների մշտադիտարկման համակարգ։ Մասնավորապես մեքենայի հայելիներից մեկի վերին հատվածում տեղադրված տեսախցիկն այսուհետ կարող է հասկանալ, թե երբ է վարորդն անուշադիր։ Ընկերության փոխանցմամբ մարդկանց մտահոգություններն այն մասին, որ այս նորարարության շնորհիվ ավտոարտադրողը կարող է լրտեսել վարորդներին, անհիմն են, քանի որ համակարգը չի կարող ստացված տեղեկատվությունը պահպանել կամ փոխանցել որևէ մեկին։ Լրատվամիջոցը նշում է նաև, որ չնայած մի շարք դժգոհություններին, նոր գործառույթի մասին սկսել են լավատեսական կարծիքներ արտահայտել ոլորտի քննադատները։ Շատերը կիսում են այն կարծիքը, որ նոր հնարավորությունը կարող է կյանքեր փրկել։ Google Chrome-ը աշխարհում ամենաշատ օգտագործվող բրաուզերն է։ Նոր հետազոտությունը ցույց է տվել, որ մարդկության գրեթե կեսն օգտագործում է այն։ Այս մասին գրում է TechReader պորտալը, վկայակոչելով Atlas VPN մասնագետներին։ Վերջինները սկիզբել են տպավորիչ վիճակագրությամբ։ Մասնագետների կարծիքով Google Chrome-ից ամբողջ աշխարհում օգտվում է 3 միլիարդ 258 միլիոն 256887 մարդ։ Ընդ որում նշվում է, որ երկրի բնակչությունը 2021 թվականի մայիսի դրությամբ 7.9 միլիարդ մարդ է կազմում, այսինքն գրեթե յուրաքանչյուր երկրորդ մարդ օգտագործում է Chrome։ Սովորաբար բրաուզերների տարածվածության տվյալները հրապարակվում են տոկոսներով, սակայն Atlas VPN փորձագետները որոշել են տոկոսները բացարձակ թվերի վերածել։ Թարգմանության կատարման եղանակը որոշ հարցեր է առաջացնում, սակայն փաստն այն է, որ Google Chrome բրաուզերը 3.258 միլիարդ օգտվող ունի։ Google-ի արտադրանքից օգտվում է աշխարհի մարդկանց 41%-ը։ Տարածվածության ցուցանիշով երկրորդ տեղում է Safari բրաուզերը, որից վերլուծաբանների հաշվարկներով օգտվում է 944 միլիոն 576 հազար 100 մարդ։ Վարկանիշի երկրորդ տողում Firefox-ն է։ Շարքը եզրափակում են Microsoft Edge-ը եւ Samsung Internet-ը։ Ամերիկյան Google ընկերությունը բարթացրել է Android օպերացիոն համակարգով աշխատող սմարթֆոնների օգտատերերի գաղտնիության կարգավորումները եւ շարունակել է տվյալներ հավաքել նրանց գտնվելու վայրի մասին, այն դեպքում, երբ այդ գործառույթն անջատված է եղել։ Այս մասին գրում է Business Insider-ը, վկայակոչելով դատական փաստաթղթերը փաստաթղթերի համաձայն Google-ի ղեկավարները ճնշում են գործադրել LG եւ այլ սմարթֆոնների արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունների վրա օգտատերերից իրենց աշխարհագրական դիրքի վերաբերյալ կարգավորումները ཐակցնելու առնչությամբ։ Մայիսի սկզբին Google-ը հայտարարել էր, որ 2022 թվականից սկսած հավելվածների խանութում կսկսի մանրամասն տեղեկություն ցուցադրել այն մասին, թե ինչ տվյալներ են հավելվածները հավաքագրում օգտատերերի վերաբերյալ։ Ռոբոտաշինության ինժեներները ռոբոտների մոդելների լայն տեսականի են ստեղծում։ Օրեգոնում տեղակայված Agility Robotics-ը ներկայացրել է Digit 2 տանի ռոբոտին։ Նրա քայլվածքը հիշեցնում է մարդուն, որը նրան ավելի մեծ շարժունակություն է հաղորդում, այլ տիպի ռոբոտների համեմատ, հայտնում է Nat Geo-ն։ Digitech-ը կարողանա ապրանքներ եւ ծանրոցներ հասցնել մինչեւ հասցեատերերի դուրը, ցանկացած հարկ, ինչպես նաեւ աջակցություն ցուցաբերել բնական աղետների եւ որոնողափրկարարական աշխատանքների ժամանակ։ Մինչ այժմ ռոբոտն ապացուցել է ցխի եւ խոտերի միջով քայլելու իր ունակությունը։ Նա չի ընկել ջրով շրջապատված փայտե կամրջի վրա քայլելիս եւ շարքից դուրս չի եկել անձրևի տակ։ Կոնստրուկցիայի հիմքը ստեղծելիս մշակողները ոգեշնչվել են Ջայլամի կառուցվածքից։ Ռոբոտը նրանց կարծիքով նույն ճարպկությունն ու դիմացկունությունն ունի։ Digital շարժական ազդրեր ունի, որոնք նրան թույլ են տալիս հետո առաջ շարժվել՝ մի կողմից մյուս կողմ եւ միաժամանակ պտտել երկու ոտքերը։ Այն նույնիսկ ավտոնում սնուցման աշխատող կոճեր ունի։ Ռոբոտը դրանց միջոցով կանգնում է տեղում առանց ոտքերը անընդհատ շարժելու անհրաժեշտության։ Facebook ընկերությունը հայտարարել է, որ ընդլայնում է գործունեությունը FactCheck Georgia փաստերի ստուգման անկախ հարթակի հետ։ Facebook եւ Instagram սոցիալական ցանցերում հայրենով ստեղծված կեղծ բովանդակության տարածումը կանխելու նպատակով։ Վրացական ֆակտ-չեք Ջորջյան, որը հավաստագրված է անկողմնակալ մարմնի, փաստերի ստուգման միջազգային ցանցի կողմից առաջիկա 2 ամիսներին հայաստանյան մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի համագործակցությամբ կիրականացնի Facebook-ում եւ Instagram-ում հրապարակված հայրեն բովանդակության փաստերի ստուգում։ Facebook-ի փաստերի ստուգման ծրագրում ներգրավված է ավելի քան 80 գործընկեր ամբողջ աշխարհից, ովքեր իրականացնում են շուրջ 60 լեզվով ստեղծված բովանդակության ստուգում։ Այս գործընկերները կարևոր դեր են կատարում տարածվող ապատեղեկատվության բացահայտման գործում։ Երբ փաստերի ստուգողը տեղեկատվությունը որակում է որպես կեղծ, Facebook-ը նախազգուշական նշան է կցում բովանդակությանը։ Հաճախակի կեղծ լուրեր շրջանառող էջերի բովանդակության տարածումը եւս կկրճատվի։ Դրանք կզրկվեն գովազդի հնարավորությունից։ Armenpress-ի հաղորդմամբ Facebook-ի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ համագործակցելով միայն փաստերի ստուգման միջազգային ցանցի կողմից հավաստագրված հարթակների հետ եւ գերակայությունը տալով վայրերին, որտեղ սպասվում են ընտրություններ, ուր ապատեղեկատվության տարածումը կարող է հանգեցնել իրական ռիսկերի, որոշել են ընդլայնել համագործակցությունը փորձառու լրագրողների միավորող Fact-check Georgia-ի հետ։ Ի հավելումն նշենք, որ Facebook-ն ունի ապատեղեկատվության դեմ պայքարի 3 փուլային ռազմավարություն։ Նախ տեղեկացնել մարդկանց, տալով նրանց ավելի շատ տեղեկատվություն այն հրաապարակումների մասին, որոնք նրանք տեսնում են։ Երկրորդ՝ նվազեցնել կեղծ լուրերի եւ ոչ հավաստի բովանդակության տեսանելիությունը, եւ երրորդ՝ ջնջել բովանդակությունը, որը դեմ է Facebook-ի եւ Instagram-ի համանքի ստանդարտներին ու գովազդային քաղաքականությանը, հաղորդում է Armenpress-ը։ հանրային ռադիոյի եթերում տեխնոաշխարհ հաղորդաշարն է։ Շարունակեք լսել հանրային ռադիոն FM 102 եւ 3 հաճախականությամբ։ Հետևեք մեզ Facebook-յան եւ YouTube-յան տիրույթներում։ Տեխնոաշխարհի թարմ նորություններով եթերում կլինենք հաջորդ երկուշաբթի։